Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve sallallahu ve sellem ve bareke ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Ee, yedinci ders. dersü sabi. Bu derste Allahu alem e, müpteda haber üzerine duracak biraz. Müpteda haber. Önce biz parçayı okuyalım. Tamam. Ee, ondan sonra burada tahtada yazarak müpteda haberi anlatmaya çalışalım inşallah. Ancak biraz sesli olalım. Çünkü çok sevdiğim birisinden şikayet var. Tamam mı? Yavaş okunuyor, duyamıyoruz diye kasetleri dinleyenlerden. Evet. Buyurun. Men hadihi. Hadihi aminatu. Ve men tilke. Bu arada tercüme edelim. Tamam. Ee, bu Men hadihi bu kimdir? Bayanı soruyor. hadihi. Hadihi aminet. Bu aminedir. Heh. Ve men tilke. Ve o kimdir? Ve o kimdir? Burada tilke zelikenin müennesi. Evet. Zelike erkekler için o evet. uzağa işaret eden. Evet. E, tilke ise bayanlar için o uzağa işaret eden. Evet. E, tilke Fatımatu. Fatımetu. Fatımetu. Ee, o Fatıma'dır. Hı hı. Hâzihi tabibetu. Tabibe. Tabibetun. Ve tilke Mumerridatun. Ee, o bu bu pardon. Bu e, tabiptir hı hı. ve o e, hemşiredir. Evet, mumarridatun hemşire demek, hemşire. Evet. minel hindi ve tilke minel yabani. E, ee, o Hindistanlıdır. Bu, bu Hindist Hindistanlıdır ve o e, Japondur. Japonyalı. Japonyalıdır. Evet. Hâzihi taviletun ve tilke kasiratun. Ee, bu uzundur. Tavilun uzun. Evet. Tavilun uzun. Tavil et bayanlar için. Evet. evet. Ve, e, ve o kısadır. Boyu kısadır. Evet. Ve tilke kasiratun. Kasirun evet. kısa. Kasiratun bayanlar için Bayan. kısa. Evet. Men hâze bu kimdir? Erkek. Müzekker için söylüyorum. Hâze hamidun. Bu hamiddir. Evet. Ee, ve men zâlike ve o kimdir? Evet. Zalike aliyum. Evet. O e, Ali'dir. Evet. Etilke decacetun Evet. E, o ördek midir? Tavuk mudur? Tavuk mudur? <laughs> Resme bakıp Deccal aldanma. Yok. Çünkü yok, Deccal <laughs> tavuk olarak biliyorum ördek. <laughs> e işte altta çıkacak zaten. Ve tilke La Pardon. La La Tilke Şimdi e, şöyle yapalım bak. Virgüllere dikkat edelim. Ses sonuna ayarlayalım. Şöyle. La. Diyor ki etilke decacetun la. O tavuk mudur? Ve etil, etilke decacetun la. Etilke, tilke battatun. O tavuk mudur? La. Tilke battatun. La. Tilke battatun. Batta e, ördek. Ördek. Decace aklımda tavuk mu? <laughs> tavuk resmi <laughs> var. Neyse hayırlısı. Evet. <clears throat> Ma tilke o, o nedir? <laughs> e, tilke beydatun. Beydatun. Bu e, o. o yumurtadır. O yumurtadır. yumurtadır. Hâzihi seyyâratun seyyâratul müderrisi ve tilke seyyâratul müdiri. Ee, bu öğretmenin arabasıdır. Evet. hazihi değil mi? Evet. Hazihi seyyaratul müderrisi. Evet. Bu öğretmenin arabasıdır. arabasıdır. Ve o e, müdürün arabasıdır. Evet. Esaatu Abbasin hazihi Allah alem bu derste şey değil. Müfteda haber e, şey değil aslında. Ee, Karıştırmış hepsini. Yok e, yok. Yo. E, haber değil. Burada zelike tilke'nin evet. kullanışlarına falan e, evet, dikkat evet, ettirmeye evet. çalışıyor. Heh. Bu ders hemen biter inşallah. Es-sa'atu Abbasin hâzihi bu Abbas'ın saati midir? Hı. La hâzihi sa'atu Hamid'in. Hayır bu e, Hamid'in Hamid saati. saatidir. Tilke sa'atu sa'atu Abbasin. Aha. O e, Abbas'ın saatidir. Bir tane kaldı. <laughs> Es-sa'atu Abbasin hâzihi la hâzihi sa'atu Hamid'in. Zalike saata besin. Yani böyle şeye kaptır kendini. Böyle birisiyle muhabbet ediyormuş gibi. Şimdi olmuyor işte. Ha. <laughs> Arapça <laughs> tam oturmadık. yaparız da Arapçada zor oluyor. Tafaddal. Zalike dikun ve tilke decalike. Dikun değil ahi. Dikkat et. Dik. Kaf değil o. Pardon. Kef. Dikun. Dikun. Dikun. Ee, zalike dikun ve tilke decacetun. O e, o e, şeydir. E, bir horozdur ve ve e, o da Bak, tavuktur. horoz e, müzekker evet, değil mi? Evet. Zalike demiş. Zalike demiş. Tavuk müennes. Müennes tilke, tilke demiş. Evet. kadar. Temerin. Alıştırmalar. İkra ve kul. Oku ve yaz. Şimdi burada vermiş hareketli şekilde okuyalım. Hâzihi medresetun ve tilke camiatun. E, bu Medresedir. Medresedir ve o e, üniversitedir. Üniversitedir. Evet. Zalike himarun him he. Zalike himarun ve tilke bakaratun. E, bu eşektir. O eşektir ve o e, inektir. Hı. Bu eşektir ve o inektir. evet. Zalike o değil mi işte? Hani? Neredeydi? Zalike. İkisi de zerkim tamam. Ha? Zalike. Zalike. Ezalike. Mescid. Ezalike mescidun. Ha. Bu o mescit midir? La. Tilke medresetun. Evet. Hayır. O evet. e, medresedir. Okul. Evet. Hâzâ cemilun ve tilke nâkatun. Ne? Cemelun. Cemelun. Cemelun. Hâzâ cemelun ve tilke O zaman ne anlıyoruz? Cemelun erkek deve, nakatun dişi deve. Hadihi medresetu ve tilke Medrese tun. Müderrisetun. Müderrisetun. Bakayım. Hadihi müderrisetun. Herhalde müderris. Hani nerede? Heh. Şurada. Tamam. Hadihi müderrisetun. Hadihi müderrisetun ve tilke talibetun. Talibetun. Eyvah. Ee, şey yapayım mı? Türkçe devam edelim mi? Bu e, öğret, müderristir, öğretmendir ve o e, talebedir. Tabi, talebedir pardon. Hâzâ kelbun ve, e, ve zâlike kıttun. Evet. O bu köpektir ve o kedidir. Evet. Hâzâ beytun beytul Vezi Bakayım. Müezzini. müezzin. Müezzin demek bildiğimiz müezzin. Hâzâ beytul müezzini Aslı ezzenedir onun ezan okudu. Müezzin ezan okuyan. Müezzini ve tilke hadikatu Peki soru. Hadikatu taciri. Latife olsun babından sonra Müezzin e, ezan okuyan dedik değil mi? Ezzeneden geliyor. Ezzene ezan okudu. Peki müezzin ezan mı okuyor sadece kamet mi getiriyor? Yoksa kamet de mi getiriyor? Yoksa kamet ikisini mi yapıyor? İkisini, ikisini de, yapıyor. Çünkü Ama kamete de ezan denir. Öyle mi? Tabii. Hadiste ne diyor? La salate beynel ezaneyn. İki ezan arasında Namaz yoktur diyor. Yani kavmetle ezan. Arasını kast. Evet. evet. Bu e, bu diyor şey Hada beytul müezzin ha. Müezzin nevi ve o e, tüccarın tacirin e, bahçesidir. Hı. Hadikatun bahçe demek. Hı. Hadikatun bahçe. Şimdi m, hmm, okuyayım bakayım ne diyor. Evet diyor ki eşir işaret et ilel kelimatil atiyeti. Şimdi işaret etten maksat şimdi geliyor ne? İşaret et Bismi işaretin lil ba'id. Uzak için olan ismu işaretle işaret et. Hmm. Onda parantez için vermiş. Ne yani o? Zalike veya tilke. Baştan alıyorum. Eşir işaret et. Ne? İler kelimatil atiyete. E, iler kelimatil atiyeti. Gelen kelimelere. Neyle? Bismi işaretin. İşaret ismiyle. Hangi işaret ismi? Lil ba'id. Uzak olan. Parantez içinde zalike ve tilke. Şimdi bakıyoruz buraya e, ummun. E, hangisi uygun? Zelike olamaz. Tilke. Tilke ummun. Bu şekilde. Okuyalım. Önce Okuyup o, mana verelim. Önce normal siyahlı halini okuyun mu, Yoksa direkt tilke ya da şey olarak okuyayım. Yok yok. Direkt oku. Tamam. Ee, tilke ummun. Ummun. O, ummun. O annedir. Evet. E, <clears throat> ebun. Hı. O babadır. Mesela e, Zalike kalemun. O kalemdir. E, tilke mil'akatun. O evet. kaşıktır. E, tilke aynun. O gözdür çift. Vardı. <laughs> Ee, zalike hacerun. O taştır. Zalike kamisun. O gömlektir. Zalike kıdrun. Kıdrun. Tenceredir. Kadiron. Evet o tenceredir. Tilke nafizetun o penceredir. O tenceredir, o penceredir. Pencere. <laughs> <laughs> Ee, tilke bakaratun, bakaratun o inektir. e, zalike mektebun o masadır. Ha, şey değil mi? Tilke nakatun o dişi devedir. Hı hı. Devedir desen tamam. yeter. Tilke diyorsun ya zaten. Böylece e, mühendisun o mühendistir. Müezzin değil mi? Böylece müezzinun o müezzindir. Tilke mumerredatun o hemşiredir. Zalike ee, serirun o yataktır. O yataktır. Tilke hadikatun o bahçedir. Tilke talibetun o talebedir. Talibetun. Ha, ta, talibetun o talebedir. E, zalike cemelun o devedir. E, tilke battatun. Bat, e, battatun. Battatun. O inceden kalana battatun. Battatun. Kaydediliyoruz da bazen ağız şey yapıyor abi. Olur normal. Bu ördektir. Heyecanlanıyoruz herhalde. Evet. El kelimatül cedidetu yeni kelimeler. Evet. Okumana ver yeni kelimelere. El mumerridatu e, hemşire. Hemşire. Elif lamlısı. Mumerridatun. Tamam. El mumerridatun. Evet. El hadikatu e, ee, bahçe. El battatu battatu e, ördek. Evet. El, bugün acayip esnemem geliyor. Müezzin mi? Müezzin. El nakatu deve. El beydatu Yumurta olması değil yumurta. Şimdi burada aşağıda bir tablo vermiş. Evet. Demiş ki Esmaul işareti lil garib. Yakın için olan iş, işaret isimleri. Evet. Şimdi bize bugüne kadar dört tane işaret ismi verdi. Değil mi? Evet. Hâve iyi verdi. Ee, bir de müennesi olan hazihi verdi. Bunlar yakınlar için. Evet. Burada vermiş zaten. Bir de karşısında esmaul işareti lil ba'id. Uzak için olan işaret isimleri. Onda da zelikeyi verdi ve müennesi olan tilkeyi, tilkeyi verdi. Evet. Şimdi altta demiş ki hâzâ Muhammedun. Bu Muhammed'dir yakındaki için. Hâzihi aminetu. Bu aminedir yakındakiler için. Sonra karşısında zelike hamidun. O hamittir uzaktaki için. Uzak için. Yani Hamit uzakta. Tilke Zeynep'u, O Zeynep'tir. Evet yedinci derste böyle hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çabuk bitti. Bakayım kaç dakikada bitirdik ya. 13 dakikada bitti. İnşallah akideye geçelim. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala Muhammedin ve sahbihi. Ecmaîn.